znakovi. Ničim se ne može dovoljno objasniti ta čamotinja, ta samoubilačka tuga palanačkih hotela, ni slabim komforom, ni sumnjivom čistoćom, ni rđavim ukusom. Jer mi znamo toliko veselih i prijatnih sirotinskih sobičaka, toliko svetlih, nezaboravnih, a prašnih i neuređenih ateljeja visoko pod krovom i gotovo bez namještaja. Ali ovo što veje iz ovih prostorija palanačkih hotela, to je neki iskonski jad, čamotinja, a bez jednog minuta samoće, stalan dodir sa svetom, a bez jedne iskre radosti. To je smrt pre smrti, življenje bez života. To je eto ono što se ne da ničim objasniti. I ja i ne pokušavam da ga objasnim. Podnosim ga prosto, kao i svi vi ostali, kad mi se desi da moram da zanućim u nekom provincijskom hotelu. Noć provedenu u takvom jednom hotelu ja uvek odbolujem. I upravo zato, valjda što bih želeo da mogu, da je zaovek brišem iz svoga života, ona živi godinama u mom sećanju. Takve jedne večeri u takvom jednom hotelu Desilo se i ovo moje poznanstvo, za koje se također ne može kazati da je prijetno, ali svakako nije ni obično, ni svakidašnje. Prema meni je sedao čovek koji mi se predstavio kao profesor V. Po izrazu lica, po odelu i celom držanju, on je bio prilično u skladu sa svim ostalim što me okružavalo. To je bio čovjek srednjih godina, mirnih, tužnih plavih očiju, rđavo izbrijan, nepravilno potkršenih, vremena posedilih brkova, nesiromaški, ali nemarno odeven. Sve je na njemu bilo ovlaš i otprilike obešeno i prikačeno kao na slepcu. Srećani kaže, što mu se pruža inače redka prilika, da se porazgovara sa pametnim čovjekom, a za mene zna da sam pametan, jer je moje ime pročitao u psihološkoj reviji koju on čita iako je sam matematičar po struci, a već nekoliko godina penzionisan prevremeno. Taj čovek, skromnog izgleda i blage reči, govorio mi je sa neobičnom iskrenošću i potpunom neposrednošću o sebi i svom najintimnijem životu, a to su osobine koje ja neobično cenim, kojima nepoznat čovjek može lako da me zadobije i priveže za sebe. Dodijali su mi naime i meni kao verujem i vama su više oprezni lukavi, mudrice i formalisti ljudi u ovom životu. Ovaj to zaista nije bio. Rekao mi je odmah da je pre nekoliko godina živčano oboleo, ili da se bar tako smatralo, da je još na lečenju i da lečenje traje tako beskonačno dugo samo stoga što u stvari nije nikada ni bio bolestan. Mene su žene upropastile, rekao je jednom taj mirni i neugledni čovjek. Rekao je to tiho, gotovo poslovno. A to što je rekao, bilo je tako neočekivano i u takvoj protivnosti sa cijelim njegovim izgledom i načinom, da bih se manje iznenadio da mi je mašta drugo rekao sebi. Žene? Da, gospodine, žene ili žena, kako hoćete. Ali tako je. Nemojte da pomislite, molim vas, da sam ja neki razvratnik i tako ženskar. Ne, naprotiv. Celog veka sam se čuvao žena, izbjegavao ih, pa eto, ipak je tako došlo. Nikad ja nisam, verujte mi, bio razvratan čovjek. Naprotiv, ni kao student, nikada ja nisam kao toliki drugi izlazio sa devojčicama ili čak odlazio kod javnih žena. Bože, sačuvaj. Čuvao sam se toga kao vatre. Desilo mi se nekoliko puta da sam poslije kakve sedeljke sa veselim drugovima zapao u neki lokal gdje su takve žene sedele. Ali i tada nisam odstupao od svoga načela. Nisam ni jednoj dao da mi blizu priđe i razgovarao sam s njima ozbiljno i pristojno kao čovjek sa čovjekom. I drugovi su me zbog toga zadirkivali. Nije uvijek bilo lako, ali ja sam se uzdržavao i kao student i docnik, kao profesor, shvatajući odnos prema ženi onako kako ga, po mom mišljenju, svaki kulturan i moralan čovjek treba da shvati. To uzdržavanje tražilo je mnogo snage i strpljenja, to priznajem. Prvih nekoliko godina proveo sam kao profesor u unutrašnjosti, a poslije sam postavljen u jednoj gimnaziji u Beogradu. I tu je sada početak svih mojih nezgoda. To je bilo odmah prve školske godine. Jednog sunčanog oktobarskog dana nešto me prosto isteralo iz mog malog stana i oteralo pravo u glavnu ulicu, među onu gustu masu šetača i poslovnog sveta. Svratio sam u jednu knjižaru, a kada sam izašao stao sam na samu ivicu pločnika i posmatrao gužu i šarenilo kola i pešaka. Stojim ja tako dok jedan malen i lep automobil naglo ukoči stade tačno predanom, tako da je desnim prednjim krilom dotaknuo moje koleno. Iz kola izađe jedna žena, dama, lepa i visoka, elegantna, i prođe pored mene tako blizu da me se dotače svojim rukavom. Šofer se vrati na svoje mesto i ja ostadoh tu pored kola vrlo iznenađen tim što mi se dešava. Gledam ispod oka šofera, ali on drema ili se pravi da drema. Posle nekog vremena vrati se visoka žena. U rukama je nosila nekoliko paketića. Pre nego što je zakoračila da uđe u kola, ispade joj jedan paketić. Kao čovjek koji zna red, ja se sagnem, podignem i dodam joj mali paket. Manjeg u životu nisam vidio. Žena me pogleda zahvalno i nasmejano i pošto me dobro odmeri, da nije moglo biti sumnje i zabune, trepnu čudnovato, kao da mi namiguje, ali sa oba oka odjednom. Tek kad kola krenuše, ja se zbunih i pocrveneh. Te noći nisam dugo mogao da zaspim. Sve hoću sebi da objasnim otkud to meni da se desi. I sve mi jasnije biva da ne može biti samo slučajnost. I ono naglo zaustavljene kola, tačno predavnom, i ono sa paketićem, i naročito onaj znak očima. Ali, ako je znak, a znak jeste, onda mora nešto da znači. Šta je, dakle, htela da kaže? I ko je ta žena? Tako sam se pitao i prevrtao po krevetu dobar deo noći. Sutradan u školi, u razgovoru sa mojim kolegom romanistom, navedoh govor, kao slučajno i ne kazujući ništa o mom doživljaju, na to kako žene ispuštaju paketiće na ulici i kako čovjek mora iz učitivosti da ih digne. Kolega, mlad čovjek, ali iskusan u tim stvarima, pravi viver, znate, kaže smejući se. Pa to je stari trik koji žene upotrebljavaju kad hoće da učine neko poznanstvo. Ispuste ti neki predmet pored noge i ti moraš da ga podigneš. Ona zahvali i tako otpočne stvar, a posle se sama razvija dalje. Da li sve žene? I ona od mene? Pitam ja. Pa sve da bome. Samo od mene ispuštaju fine paketiće, a obično nešto prostije, kaže on, smeći se. Pa to je kao neki znak Znak, nego šta? I sad samo ne napuštajte trag, nego terajte zverku dalje. Ne sviđa mi se njegov frivolni ton, ali vidim da u osnovi ima pravo. Dakle, to je. Pa to je kao što sam i sam mislio. Kucno je i tvoj čas, kažem ja sebi, ali ti ga nisi odmah shvatio. Kako da saznam sada koja je ona lepa žena i gdje da je opet nađem? Ako je to volja sudbine, a izgleda da jeste, onda ne smije da se oglušim, nego moram poziv da prihvatim. Jer, inače, zašto sam se godinama čuvao i uzdržavao, nego da jednoga dana, kad nađem na pravu, naravno da to ne sme da bude neka neozbiljna stvar, ni avantura, nego onako kako to odgovara mojim svateljima i mome položaju. Ali kako? Gde? Dva dana se proveo u toj mračnoj nedomici. Ništa ne znam i ništa ne mogu da se rešim, ali nešto u meni stalno govori. Tvoj čas je kucnuo. Trećeg dana prođem slučajno pored pozorišta, moj nemir nije mi dao da ostane kod kuće i vidim nekoliko velikih fotografija iznad kojih piše krupnim slovima – naša primadona Katarina Maranska. Odmah mi puče pred očima. To je bila žena iz automobila. Sad je moja zabuna bila još veća. Ja ne poznajem i nikako i ne volim taj umetnički svet. Tako sam vaspitan, a takva mi je i struka. Ali najposle, ona je primadona. Slušao sam da ima ozbiljnih pevačica koje provode skroman život, ceo posvećen studijama i umetnosti. I te noći sam slabo spavao, a sutra da se rešim i uzmem sedište u operi, pošto sam se prvo uverio da ona te večeri peva glavnu ulogu. Obučem se malo lepše, uzbuđen sam zbog neobičnih puteva kojima počinja da kreće moj život. Ali šta da se radi? Već za vrijeme aplauza posle prvog čina izgledalo mi je da me primetila u gledalištu, iako sam namrno aplaudirao umereno, kako ne bih ničim pao u oči i puštao druge da se propinju i ističu. Ali, kad dođe drugi čin i u njemu njena velika solo partija, razleže za aplauz na otvorenoj sceni. Moja poznanica se duboko pokloni dva puta, a onda se okrenu pravo meni trepnu očima isto onako nasmeno i blagonaklono kao pre tri dana na ulici i da bi zaturila trag, pokloni se i po treći put. Valjda je mislila da sam ja otpočeo aplauz, pa htela da mi zahvali. Trhtao sam od uzbuđenja. Predstava se nastavi, a ja vidim da žena i dalje koristi svaku priliku da me što češći, što značajnije pogleda. U jednom trenutku za vrijeme trećeg čina njen se pogled toliko zadrža na meni da ja počeh u neprilici da crvenim i da se vrpoljim jer mi je izgledalo da sva publika mora da to primećuje. Okrenuk se levo i desno, zaista moj suca sa levog sedišta gledao je ljubopitljivo i začuđeno mene kao i onaj sa desnog. Verovatno da su primetili njen pogled. Te noći sam slabo i nemirno spavao. Sva moja buduća sudbina otvarala se predavnom, sa bezbrojnim pitanjima moralne i materijalne prirode. Činilo mi se da to najposle dolazi zaslužena nagrada za moje tugo i bolno iščekivanje. Osjećao sam da se na tako jasne znakove ne smijem oglušiti ni zaustaviti na pola puta, ali nisam znao šta treba da radim. Pomalo sam se ljutio i na nju, što me dovodi u taj položaj, ali na kraju Šta je ona mogla drugo da učini? Posle dugog razmišljenja reši da se poverim onom mom kolegi romanisti. Živahan je i viver, ali inače pametan čovjek i uvek vrlo pažljiv prema meni. Ispričah mu sve. Najprije je slušao začuđeno, kao da je sam u nedomici, ali onda mu se razvedri lici i on me udari snažno po ramenu. Čestitam, kaže kolega, čestitam. A to je dakle ono s paketićem, pa vama je pala sekira u med. Vi ste, kaže, podmukli i opasni osvajač koji samo krupnu zverku goni. Vidim da on svata stvar na svoj način, olako i neozbiljno, ali što je glavno vidim da ni on, po znacima koje sam mu ispričao, ne sumnja u moj uspjeh i smatra da se stvar mora nastaviti. Nisam htio da mu poveravam svoje dalje planove, ali sam bio čvrsto rešen da stvar izvedem na čistinu. Tih dana bio je 29. oktobar, moj rođendan. I upravo te večeri Katarina je pevala Tosku, jednu od svojih najboljih uloga. Poslije dugog razmišljanja ja se rešim da je pošaljem buket ruža. To se, kao što znate, šalje pevačicama i sa ružama naročito pismo. Kupim lep buket crvenih ruža i priložim pismo. U pismo je stavim diskretno na znanje da sam razumeo i njen pogled prvi put u glavnoj ulici pred knjižarom i znake njene naklonosti koje mi je davala se pozornice i kažem da je njena naklonost našla u mom srcu punog odziva. Potajno sam se nadao da će u prvom činu, kad Toska treba da se pojavi sa buketom cveća, izići sa mojim ružama. Htio sam, znate, da budem načisto. I zaista pojavi se ona sa buketom crvenih ruža. I sve ih pritište uza se i miluje pogledom. Slušam je i gledam u onom mraku i ne mogu svojim očima da verujem. Eto, nisam iskusan u tim ženskim poslovima, ali ipak nisam se prevario. Ta žena koje u zanosu aplaudiraju hiljade ljudi, voli mene. O tome sada ne može biti sumnje. Te noći nisam spavao, ali sada od sreće i od mnogih misli. Šta treba dalje da radim? kako će se razvijati naš odnos. Kako da se sjedine dve dotle tako različite egzistencije. Sve sam to mislio i najposlije zaključio da je najbolje da joj ponovo napišem pismo. U pismu sam zahvalio na znakovima pažnje i ohrabrenja i odmah dodao da ja, razume se, ne želim da stvar ostane na ovome, nego kao čovjek ozbiljan i na svom mestu smatram da treba da uzme dalji tok i nađe svoj prirodan i logičan završetak i na kraju tražim da se sada, kao što je i prirodno, vidimo i porazgovaramo o svemu. Već sutradan pre podne predao sam pismo vrataru opere. Na moje veliko čudo odgovora nisam dobio. Nisam znao kako da tumačim stvar. I opet se posavetujem s onim kolegom romanistom. Ispriča mu sve ono sa ružama u Toski. On mi čestita, ali pravo objašnjenje za njeno sadašnje čutanje ne može ni on da nađe. Smeje se. Takve su žene, kaže, nestalne i čudljive, a ono još i primadona. I sve tako šali i smehu kao čovjek viver. Tako sam ne znam šta da radim. Osjećam se kao čovjek koji je u uspjehu imao neuspeha i nigde mira ne nalazim. I sam moj predmet postaje mi težak i dosadan. Dva dana docnije nađem u svom sandučetu za pisma štampan program jednog dobrotvornog koncerta koji treba da se daje tih dana i na kome učestvuje i ona. Njeno ime je podvučeno crvenom pisaljkom. Kako sad ovo da razumijem? Vamo ne odgovaram i na moje važno pismo, a ovamo kupim odmah ulaznicu za taj koncept. Kad tamo vidim i moga kolegu romanistu i još nekoliko članova našeg kolegijuma, bacaju poglede na mene i smeju se između sebe. Otkud baš i oni? To mi je malo smetalo. I uopšte izgledalo mi je kao da me ona nije ni primetila. A zašto mi je onda poslala onaj program? i podvukla svoje ime. A možda i nije ona. Ali ne, ne, ne, ne, ne, ko bi drugi pisao i zašto? Rešim se da je napišem još jedno pismo. Opet nema odgovora. Onda se setim telefona, ali u telefonskoj knjizi nema njenog imena. Obratim se opet vrataru opere. Neće da mi kaže njen broj. Da bome, veli on, kad bi primadone e, objavljivale svoj broj telefona, on ne bi povazdan prestao da zvri. Ne razumem i ne uviđam zašto bi njoj drugi ljudi telefonirali. Druga je stvar sa mnom. Najposle uverim ga da je moja stvar ozbiljna i za dobar bakšiš on mi dade broj telefona. Odmah odem i potražim njem broj. Javi se oštar glas. Šta želite? Meni se u radnji kad uđem i kad me prodavačica dočeka tim rečima, podseku noge i obuzme me odmah želje da izađem. Kažem ponovo svoje ime, izgovarajući jasno svaki slog. Posle malo čutanja, odgovara mi isti glas da gospođica nije kod kuće i da se ne zna kad će doći. I zatvara telefon. Ostajem u potpunoj nedoumici. Još dva puta sam pokušavao da govorim s njom telefonski, ali bez uspeha. Čim kažem svoje ime, ili mi odgovore da nije kod kuće, ili se telefon kao sam od sebe zatvara. Opet se posavetujem sa kolegom. On mi objašnjava šta može da bude. Voli vas, ali ne želi da se viđe s vama, jer možda nije slobodna, možda ima druge obaveze. Svašta može biti kod žena, kaže on, i smeje se glasno i bez razloga. To mi nije jasno, pravo da kažem, a nije ni ubedljivo, ni logično, jer ako ima druge obaveze, zašto bi meni davala onako nesumnjive znakove? Nastali su teški dani za mene. Nesavica, nesposobnost da se smirim i saberem za vreme predavanja. Jer nekud i kolege promeniše prema meni držanje. Sve se nekako okretalo kako ne treba. I sam kolega romanist nije više onako predusretljiv kao ranije. Šali se i hoće sa šalom da pređe preko stvari, a ne hrabri me i ne nagovara više na preduzimljivost. Ostavite, kaže, to su ženski kaprisi i dobro je neko, ne znam sad više ko, rekao, voleti znači stradati. Uzalud mu objašnjavam da ja nisam dete, nego ozbiljan čovjek, da nisam uzalud ostao, evo, do svoje 37. godine, čist i sačuvan, jer sam ljubav svata ozbiljno i tupoko moralno. I najposlije da nisam ja Katarini počeo da dajem znakove, nego ona meni. On mi ipak savjetuje da se zadovoljim uspehom na odstojanju i da ne teram stvar dalje. Tada sam video da imaju pravo oni koji za njega kažu da nije ozbiljan čovjek i koji ga nazivaju prevrtljivcem i spadalom. Viver. Tu moj sabesednik duboko uzdahnu, pogleda me pažljivo svojim plavim, svetlim očima i odmah nastavi. Ne znam da li ste ikad bili u sličnom položaju? Izvinite što sam indiskretan, da vas jedna žena voli i da o tome daje nesumnjive dokaze, da i vi nju isto tako volite i da ne možete da se sastanete ni objasnite. To može da dovede čoveka do ludila, do ludila. Ali ja nisam čovek koji staje na pola puta. To ne. Jednom malom veštinom, a bez bakšiša, dobijem u operi adresu njenog stana. Jednoga dana, oko 11 sati prepodne, zaputim se i zazvonim. Otvorim jedna posterija žena, oštra izgleda, čoškasta i sva u crnimi. Po glasu bih rekao da je ona ista koja me je na telefonu pitala šta želim. Promeri me pogledom. Jeste li vi iz pozorišta? Misleći na ono što je bilo između nas na predstavi Toske i inače u operi, odgovori. Da, to je iz pozorišta. Žena me pusti unutra. Tek tada se objasni smo. Vidim da se kaže što me pustila da uđem. Tražio sam da govorim sa Katarinom. Zahtevao da joj kaže samo moje ime. A žena je bila neumoljiva. Jednako je tvrdila da gospođica nije kod kuće. Dobro rekoh, ja ću da čekam. Ne može, kaže ona, jer ja odlazim poslom u Varoš i moram da zaključam kuću povisi glas, povisih i ja. Svađajući se, izađemo oboje iz kuće. Rastajući se, rekao sam toj ženi da ću opet doći, jer moram da govorim sa gospođicom, a gospođica će znati i zašto. Žena zovu nastojnika koji me isprati čudnim pogledom. A sutradan, pre podne, upravo kad sam završio svoje časove i spremao se da odem do Katarine i da je po svaku cenu vidim, Pozva me direktor u svoj kabinet. Najpre zaobilazi u govoru, žao mu je, kaže, što mu moje ponašanje, još donedavno besprekorno, daje sada povoda da bude nezadovoljan i da mora da me ozbiljno opomene. Na kraju kaže mi da mu je poznato da sam pisao i telefonirao Katarini i da sam odlazio njenoj kući i napastvovao je na sve moguće načine. Kad to čuh, krv mi jurnu glavu i suze udariše na oči. Ja sam dakle nju napastvovao. Pomenu nešto i onog kolegu romanistu i neke neslave i bezdušne šale njegove koje zaslužuju kaznu. Ali ja to nisam ni slušao. Meni nije do šale. Htio sam da se objasnim sa direktorom da mu iznesem kao pametnom čoveku sve po redu, kako i šta je bilo, ali grlo mi se steglo i reč oduzela pred tolikom nepravdom. Onda sam jurno iz direktorove kancelarije i otrčao u njen stan da tražim razjašnjenje zbog nezaslužene sramote koja mi je nanesena. Ona mršava žena u crnini sprečila se opet na vratima. Sudarili smo se, iako je čini mi se ni dodirnuo nisam, posrnula i odletela čak do zida. Htio sam da joj se izvinim, da joj pomognem. Ali ona je vrištala i dozivala pomoć, kao da su razbojnici u kući. Onako ogorčen i ojađen, prošao sam pored nje, da bih što pre došao do Katarine. Htio sam, e, htio sam samo da se objasnim, te najučtivije i najmirnije zapitam na čemu sam, šta mogu da očekujem, kako da se upravljam i kako sve ovo da razumem. Ali tada Ugledam nju, Katarinu. Napalo devena, raščupana kao furija, protrčale vrišteći kroz hodnik, upalo kupatilo i tu se zaključala. I zašto? Od koga se zaključava? Kao da sam ja neki nemoralan i nasrtiv čovjek. Ah, toska! A ja sam se tako našao jednom kao budala, u tuđe kući, prevaren i osramoćen kao nikom. Obuzo me takav sram i takav gnev da se nisam mogao smiriti. Činilo mi se da mi neki vatreni trnci raznose noge i ruke na sve strane, a u isto vrijeme da se predmeti od metala i porculana kao nekom čarolijom obaraju na mene i da sa treskom lupaju parket i prskaju u parčat. Ali pre nego što sam mogao da donesem neko razumno rješenje u toj glupoj situaciji, neko je zazvonio Pojavio se nasljednik kuće sa policijom. Ogorčen, ja nisam hteo odmah da otvorim i odbio sam da razgovaram s njima o ličnoj, intimnoj stvari koja se ne tiče nikog sem Katarine i mene. Docnje su i vatrogasci došli. Pomislite, to ni danas ne razumem. Kao da sam ja neki pustaje i palikuća. Najposle, da ne bih napravio kakav ispad i da ne bi nastao skandal, ja sam pošao s njima. Iz policije sam upućen u bolnicu, gdje sam probao više od tri mjeseca na posmatranju. Posle sam pušten na bolovanje, a zatim i penzionisan. Sad živim ovdje, kod sestre. Eto, eto, to je moja istorija, koju ja nisam dao povoda i zbog koje ispaštam ni kriv ni dužan. Izvinite, gospodine, možda vam dosađujem i možda vas cijela ova moja stvar nimalo ne zanima, ali verujte mi da se neprestano pitam zašto je ona žena meni davala onakve i onolike znake svoje pažnje i svoje naklonosti a kad sam ja potpuno dosledno i logično hteo da toj našoj obostranoj ljubavi dam jedan zakoniti, častan oblik, ona neće. To mi ni dan danas ne ide u glavu. E sad pitam ja vas, kao pametnog čoveka, možete li vi to da shvatite? Razumete li bar tu zagonetku? Bez uzbuđenja, samo sa velikom zabrinutošću u glasu i izradu lica, čovjek je širio bespomoćne ruke, očekujući od mene odgovor. Jedan trenutak se si koleba u sebi. Da li da se upustim u iskreno, iako beznadno objašnjavanje sa čovjekom koga su propastile žene? Ili da ga ostavim da misli kako misli i da veruje ono što veruje? Ali onda preovlada ona slaba, troma i sebična polovina moga duha i ja mu sa izrazom dubokog saočešća i velike skromnosti odgovorih. Ne, ne, ne razumem. Zaista ne razumem. Čovjek sleže ramenima i učini širok pokret levom rukom. Eto vidite, niko ne razume. Niko. Bio je ustav, ustadoh i ja. Čutali smo bojice pogruženi. Tada se profesor trže, kao da se ne nešto rešio, primače usta mome uhu i reče mi šapatom. A znate, meni i ovdje žene daju znakove. Da, da upravo neke devojke. Nekoliko puta me je jedna od njih isto onako trepnula sa oba oka kao Katarina pred knjižarom, ali ja... Tu čovjek metnu uspravan kaži na usta, pa ga odmah diže, kao da je tim dodirom zapečatio usne, a zatim raširi ruke, sastavi na svakoj ruci vrhove palaca i kažiprsta i celim telom pokaza stav čoveka koji ide na prstima oprezno. Pravi se da niti šta čuje, niti šta vidi i nastoji da prođe nezapažen. Oči su mu bile oborene, usta stegnuta i celo lice odavale čudan izraz, nasmejan i pobednički kao kod čoveka koji lukavstvom uspeva da prevari i zaobiđe opasnog protivnika.